paso a allá. etorriak bidazoa jak saio berri ontara, ongi etorriak gure uinetara. Gaur, ba, ilabetero bezala, ba, gure maketen azala, e, ba, barkatu maketen atala, e, ba, atalari, ba, ekingo diogu, maketak, maketak, gure maketak, maketak, maketak, euskal maketak, bai, hemen gaude, orengoan, kaka fraketan, te, taldearekin eh, hasi dugu saioa kaka fraketan eta maketa honen izena ez kaka rock eh, dauka izena bueno, talde divertigarria kaka fraketan talde hau e, maketa hau bost eh, abestiz eh, osaturik eh, dago eta bueno, ba, egiten ari garen bezala azkeneko denboraldi hontan ba, bi abesti jarriko ditugu maketa bakoitzeko kasu hontan kakafraketan taldea bizkaitarra genuen eta e, larogeita mar, mila bat eta larogeita mar garren urteko abenduan grabatu izan zen, hemen maketan bertan e, jartzen duen bezara estudiori gabe, produktoreri gabe, soinu teknikariri gabe, hotz askorekin, elurrarekin eta ke askorekin grabatua izan zen e, ba, maketa hau bosta bestiktako maketa hau kakafraketan taldea eta ea dezagun maketa hontako beste abesti bat out. hemen gaude ba, ba berreskuratze prozesu hontan, ba kutsatik e, ba, maketa eskukada bat hartu eta hemen e, zuekin entzuten kakafraketan taldea, talde bizkaitarra, horregatik... Eh, el azalak, azalako fotokopia hori txuri gorrian izan daiteke, ziurrenik horregatik eh, horregatik da eta beno, ba kakafraketan e, eh, bizkaitar hauek alde batera utzi eta guazen e, eh, gipuzkoara horrengo talde batekin de estorbo, la multitudes es un estorbo, de orain, eta germen taldearen maketa berreskuratzen dugu. Maketa hau mila bat atzerun eta laro gehieta e, urtean grabatu zen e, ba, ergobia auzoan astigarragako ergobia auzoan eta Fidel eta Charlie izan ziren teknikariak. E, talde hontan Nando gitarran, e, Luis baterian eta Álvaro basuan e, genituen. Esan behar da e, zuzeneko ikaragarria zutela, e, ba zuen taldea genuen e, e, abestietan e, alako berezia zuen e, taldea genuen eta asko merezi zuen talde hau zuzenean ikustea energia haunitz e, ematen zuten e, eta bueno ba hemengo Alvaro adibidez ba certificado de función izeneko taldetik zetorren <clears throat> eta e, germen ondoren malos tiempos gerora malos tiempos bastardos taldea e, osatu zuen nando gitarra ta bezlaria genocidio izeneko talde batetik zetorren eta Luis Bateria Michil izeneko talde batetik e, zetorren. Maketa hau e, ofizialki maketa hau kalerotu zuten bakarrik naiz eta e, denbora bat aurrerago ba alako maxi bat lau abestiko lau abesti grabatu zituzten ba kalitate honean e, estudion batean baina ez, zuten inoiz argirik ikusi lau abesti hoiek ea jarri dezagun Germen talde honekin. Austin. Egia esan, maketa honek ez dira justizia askorik egiten, germen eh, taldeari, ba, haien zuzenean ikusita, baino behintzat, eh, ba, bada, gelditzen da, haien eh, zerbait e, grabatuta, ba, haien musika pixkat e, nolakoa zen jakiteko talde ikaragarria, germen e, taldea, e, ernani, ernani arra, eta ba, guazen bizkaiara berriz ere. bizkaiera joan gera, gernikara, hain zuzen ere, eta zurrapak taldea entzun dugu, haien ezerezean maketako rekripi izeneko abesti hau. Zera, e, bitxia da maketa hau, zeren nahiko ezezaguna da, haiek e, mila, badertze, eta larago eta zazpian e, kaleratu zuten ba, oso ezaguna egin zen eh, maketa bat, hau baino nahi, asko ze dena, nahiko freskoa eta eta beno, ba, gero ez dakitaldea desegin zen edo bentsat e, parteidetako batzuk joan ziren eta ba, gelditzen zirenak maketa hau egin zuten, ba, ez dakit mila laurogeita bederatzie edo laurogeita marrean esango nuke maketa ontarako txopo gitarran, tana basuan, alberto baterian, eta besti pare batetan e, batiz e, laguntzen du bere gitar soloekin. Batiz e, partaide izan zen, ba, lendabiziko maketa hortan, bitxida, zeren e, batiz hau ba, e, olako talde pilu batetan e, ba, e, ibili den ba, gitarlari soldatapeko hoietako bat da, eta bitxida ba, olako taldean e, bere astapenetan e, ibili izana. Bazuten abeslari bat ere ba, urte bat egontzena, ba, lehen maketa grabatu zuena eta gero alde egin zuena. Maketa on, on, e, hau ba, ez da horren punkal endabizikoa baino bezala, eta ba, da, baino baditu abesti, abesti onak. E, entzun beharrekoa da, maketa hau baino abesti onak e, ditu naiz eta bere soinua pixkat ba, suabea izan, baino baino niri beti gustatu intzaren zait, eh, maketa hau merezi du. Zera, zurrapak taldea eh, haien eh, ba, garaionean, mila eta zazpi garren urtean, uste dut ikusteko aukera, izan nuen eh, bilboko jaietan, bai, eh, e-, egiten zituzten olako ba, talde lokalen kontzertuak egiten zituzten e, uri bitarte izeneko ba, kai batean ba, ba, lengo bilbo zikin hortan e, hor txoko batean, baina oinez jun zitekena urruti jamartzen baina ez urruti egi eta beno, han e, ba, talde pila ikusteko aukera izan nuen, ba, gare hartan ez ezagunak zirenak, baina mm, gerora ba, ba, mitikoak egin direnak gogoratzen dut Bilbora, miatzen talarrogeita zazpian iristeko egun hori, e, zeren e, ba, ikurrinen eguna zen, eta sekulakoa antolatu, antolatu zen. Polizia leku guztietatik, haien furgonak leku guztietatik, e, ostiak leku guztietatik, i, ikaragarria, beldurgarria, beldurgarria, zeren ni nera bat nintzen garaioietan, eta ikaratua. Bueno, e, egia esan, e, bizitza osoan eraman olako gauzak ikusten, baino hor e, inoiz, baino polizia gehiago ba, batu zen e, egun horretarako. Baina gau hortan bertan, e, alako konstituzio plazan, e, kontzertu bat zegoen siniestro total eta korroskadak jotzen zutena, eta azkenean e, egin zena, ba, hori bertan bera usteko egon ziren, baina e, egin zen, bertan esaten zirenak ez ditut hemen errepikatuko bada espada, baina mm, esan eh, behar da itzelesko kontzertua izan zela eta uste dut hori egun hoietan izan zela ere uri bitarten ba zurrapak taldearen e, eh, kontzertua urrengo gunea edo alako zerbait hainbat kontzertu ikusi nituen e, uri bitarte kai hortan beraz ez nago ziur zein talde zeinekin ikusi nuen zen gogoratzen ditut hor bai eskalope los rotos naste borraste irula garaiko hainbat talde ikusi izan hau hoien artean zurrapak eta gogoratzen dut garaioetan ez nitura ezagutzen, baino mm, gustatu zitzaizkela da gerora lortu nuen haien maketa. Eta beno, horren bigarren maketa honekin ari gara tira. Goazen beste abesti batekin. like rapak taldea, zauri bat abestia, eta ezerezean izeneko maketa fotokos, fotokopiazko ba, fotokopiazko azala duena, ba, batean normala zen e, bezala, eta, beno, ba, itzerriak moztuta daude, zeren fotokopiak agaizki moztuta dago, ba, ba, baita ere normala zen bezala, eta beno, ba, profesionalki grabatu hori bai, Lorenzo Records estudioan eta profesionalki kopiak e, e, egina, ba, garaian zeuden, ba, alako kasetak egiteko kopia leku oietako e, batean, bai, kasetan e, bueno, entzuten ari garen maketa guztia kasetan dira e, e, gogorarazteko, ba, hilabetero bezala, ba, hori kaset pila bat hartzen ditugu, kaset e, garai bateko non, garai batean non eh, ba, musika gehiena ba, kasetan eh, grabatzen zen diskoak, e, eh, biniloak grabatzeko aukera zutenek, gutxi batzuk besterik ez ziren elite bat. Beste, beraz, musika, guztion musika hau zen kasetan eginikoa. Zurrapak alde batera utzi eta donostiara hau gizon bankeroa eskuzabala kapitalista nire laguna militarra botere txua sai, bizi nahi dut, bakean dut, guztetan zuen! Lost and living for go. donostiara, hain zuzen eh, ainorga auzora, eta bertan utikan taldea genuen, nik nuen hau lehen maketa zela, e, erosi nienean, e, baino, e, badirudi e, beste bat kaleratu zutela urte batzuk aurrerago, zeren taldea hau mila batzen detalaro gehieta, zazpi garren urtean sortzen da, ba, aur batzuk zirela, badira E, hortik argazki e, aski bitxi ba, batzuk eta bueno, ba garaioietan maketa bat grabatu omen zuten, baino pixkat berandua geroago, miatzen taloro gaita edo, ba, maketa hau eh, grabatu zuten, bosta bestiz eh, osaturiko maketa.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 Hemen maketan jartzen du irure honda berrogei tamar pezeta balio, balio zuela maketa honek eh, bi euro inguru, bai, garaiko bi euro. Eta eh, lehen, ez dut ipatu zurrapak zurrapaken e, eh, maketa hori eh, errenteriako txalaparta tabernan erosi nuela gogoratzen dut, eta hau donostiako alde zarrean eh, aurkitu nuen. E, zera, e, olako donostiako azte nagusian e, izan zen, e, eta maketa iritsi zen, iritsi zen e, etxera salbu. Orduan, gerora bai, gustatu zitzaidan eta nahiko entzun nuen maketa hau, Beraz, e, aprezioa diot, e, eh, maketa honi utik antaldeko ba, lehen edo bigarren edo nahi duzen bezala, e, maketa honi. Ea, বা Horengoan, eh, lapur dira joan gera, endaiara hain zuzen, eta virus taldea, entzun dugu liberte izeneko abestiarekin virus taldea, mi talarrogeita sei garren urtean sortzen da endaian, ba, hardcore taldea bezala, haien musikan ba, nabari da, musika basatia egiten zutela. E, eh, mi talarrogeita marrean, maketa bat garatuko zuten, e, inoiz kaleratuko ez zutena, eta mi hau zirune amaikan eh, maketa hau grabatu zuten. Nik eh, maketa hau endaian erosi nuen e, eh, miratzen talarroa eta amabian, ba, aiei, e, taldekoi er-, erosi nien, ba, han eskaini zuten e, kontzertu batean, ba, hainbat talderekin, nik gehien gogoratzen duena noski virus taldea da, gehien gustatu zitzaidalako e, kontzertu hortan nibom, niger izeneko ba, maketa hau kaleratu zuten ondore ondoren beste demo bat e, egin zuten abesti batzuekin, berez etzan demori eh, kaleratzeko, baizik eta ba, disketxe bat di, abesti batzuk erakusteko akusteko eta baino azkenean ezertan gelditu zen hori eta ba, bigarren eh, maketa hori olako kopia gutxi batzuk e, kaleretu egin zituzten alde batetik e, ba, demoa zutela eta beste aldetik ba, nik ikusi nuen kontzertu hori e, zegoela virus taldea ba, askotan askotan ikusi nuen e, zuzenean ea, beste abesti bat Ba, abesti motz eta iraginkorrak, virus taldearenak lagme, abesti hau e, gerora kaos kooperatif taldeak e, ba, berreskuratuko zuen e, abestia kaos kooperatif taldean ba, virus taldeko xagal zegoen, bertan basulari eta abeslari zena taldea osatzen zuten ere jaku eta braimek e, gerora el, lolo eta pantsoa sartuko ziren taldean eta beno ba, e, lehen aipatu dudanaz aparte beste zuzeneko bat utziko zuten e, mila bat zerun talarrogeita mairiko zuzen bat endaiako tremplin rokean eta ba, mila bat zerun mala urtetik gora uste dut ez zutela jarritu hor bukatu zen e, virus taldearen ibilbidea ondoainera Joan gera eta Karkasa taldea entzun dugu karkasa andoaingo batalde mitikoak ba grabazio gutxi utzi zituen uste dut ofizialki bakarrik e, maketa hau ez dut besterik ezagutzen beintzat eta hau ia da ba taldearen amaieran edo iritsi zen edo gutxi falta zela 1900 eta eta amairu garren eh, urtean grabatu zuten maketa hau laskaon eta beno zuzenean eh, egin zuten grabazioa ba Angel Katarain eh, eta Zakiliren ardurapean hori jartzen du. E, hemen, beno, ba, entzun dezagun karkasa taldearen eh, beste abesti bat. ba, taldearekin ginen, ba, andoengo taldea, ba, e, laro marka amarkadaren erdikaldean edo, ba, egon zen olako talde estanda bat e, andoainen, e, ba, gehienak e, jarkor musikari zuzenduak, ba, esaterako ba, pospetsuak, e, e karkasa berak, e, eta ba, ba, beste, beste hainbat, e, talde eh, egon ziren e, eh, guratzen dute andoaineko gaztetxeko kontzertu bat eh, ikaragarria izan zena gaztetxe zarreko kontzertuan non e, karkasa, gue, LDB, e, uste dut bat berak ere eta halako andoengo bost talde edo egon ziren eta ba, ikaragarizatzen jendez e, gainezka dantzaz e, denbora guzian e, giro itzela izan zen bai bai noski baina guk e, aurrera egin behar dugu eta ba, bizkaiara orain Bilbora joan gera, e, Bilboko San Inazio auzora eta bertan nazte borraste taldea. nazte borraste miatzen talaro gai iru garren urte inguruan e, sortzen da. Eta beno, berandu datoz eh, haien e, grabazioak. E, dut, bigarren maketa dela, ba, on, ba, ba, omen dago beste ma, maketa bat e, aurretik, hau beno, hau era profesionalean, grabaturik e, dago eta disko suizidazek kasetan kaleratu zuena. Gerora ah, Eh, naste borrastek e, diska bat kaleratuko zuten, ponun idiota entubida izenekoa, eh, eta beno, nahiko gustatzen zait talde hau, nahiko originalak ziren, haien estiloan, haien hitzetan ere, eta ba, talde, entzuteko bentsa talde gomendagarri izan zena, largo, eta margarren amarkadaren hasieran utzi zuten, eta duela urte batzuk, e, zazpiz urte edo alako zerbait, ba, itzulera e, txiki bat eh, egin egin zuten eta beno nik haien itzulera ikusteko aukera izan nuen ere e, no, non izan zen ba, e, ondarruko, bai, ondarruko gaztetxean e, jo zuten, baino e, kuriositatez ere bihatzun talorogeita sortzian edo ere ikusi nit, izan dituen e, ba, uri bitarteko ba, plaza hoietan, e, kai hoietan ba, bilboko jai batzuetan. Beno, beno, jarrai dezagun, e, naste borraste taliaren abeste abesti bat entzunaz. maketako txarol beltza, abestia entzun dugu, e, ben orain urtea, begiratut, miatzen talarrogeita zazpikoa, da maketa orduan haien diska miatzen talarrogeita bederatzi garren e, urtekoa e, izango da. Beno, ba, kesu ziren e, maketa honi buruz, egin zituzten olako deklarazio batzuk eh, e, egin egun karean zegoen eh, bat bihiru atalean, e, ba, disko ba, pozik ezo dela esanez, e, ba, e, zeren grabazio hau bizkortu omen e, zieten, zen e, haien ezaritako jotako ritmo bera, eta ba, ezen lehen aldia hori egiten zutena, zeren adibidez e, borrokari loturik edo kondenados a bilduma hortan ere, MCD eta taldearen abestiak baita ere bizkortu egin zituzten. E, gauza bitxiak bai egiten zituztenak garai hauetan. Tira, bizkaian galitzen dira, baina orain durangora. do? Zainik ero gehiago loditu Bultzatu, bultzatu, loditzen jarraitu Zagur ertzen artean da azkeren abaizu Jandik zaka beraza Jandik zaka beraza Jandik zaka beraza Jandik zaka beraza Jandik Ba, orengoan Durango aldera joan gera eta bertako MPB taldea entzun dugu. E, uste dut e, beste saio batean e, jarri genuela haien lehen e, maketa. Bestela, ba, pentsatzen dut jarriko dugula, zeren hasieran e, deskarga MPB deitzen ziren, eta beno, taldeak e, hainbat aldaketa batzuk izan ondoren, ba, MPB izenarekin, e, gelditu ziren MPB edo mierda palabaska esaten zuten bezala. Orduan, hau haien bigarren maketa da, mila badatzireun, eta larrogeita mairu garren eh, urtean e, grabaturikoa eta bertan e, aldaketa nagusiena abeslaria da orain jiz sartzen bai da gitarra eta ahotsan gero bai lolo bai bitxi bai jabik lolo bat, baterian eh, bitxi basuan eta jabik gitarran jarraitzen dute baino e, lengo taldearekin alderatuz ba, Mikel beste gitarralari bat joan egin zen baita Andoni ahotse partik particular Andoni e, mai, martxoak hogeita maikako bateri jolea zen eta beno talde hortan e, ba, gelditu zen Tira, ba, hemen utzi beharko dugu eta e, eh, mi atzerun talarrogeita mairuko rock studiotan grabaturiko e, maketa honekin MPB taldearena ba, agurtzen gara kepreskura, senyor kura ditzen da abesti hau. Hala, urrengo azterate. Thank Nola, por favor Nombres no